yuhanna simore joyi caggal ɗum woodi kew yahuda en ngarngu o ŋabbi yerusalem e sara damal baali he ina woodno mbalka o sempetegaji joyi taari mbiyeteka e bara hutankoore betesda jamanu ñawɓe ina lelino e les ɗin sempetegaji gila e wumɓe hay laƴoɓe hay wofɗuɓe ɓe paɗanno ko ha ndiyam ɗam jirguito saabu malayka jomiraɗo ina jippatono e nder makka e won sahaji kadi ina jirguitatno ndiyam ɗam kala gadinoɗo jolde e ndiyam he caggal nde ɗam jirguita sellatno ko ñaw mum wawi wonde foof ina wodno ɗon gorko mo sellani fodde duuɓi capanɗe tati e jeetati nden yeeso yi omo leli kadi andi o sellani gila ko ɓooyi namnimo wi aɗa yiɗi sellinede ñawɗo o jaabimo wi ceernajo mi ala hay gooto julnowomi e nder mbalka he so ndiyam ɗam jirguitama somi fayi e majjam tan woodat gadiɗomi jolde o wimo ummo ƴettu leesa ma jahaa ɗon e ɗon gorko o selli o ƴetti leeso makko woni e yaade on ñalawma ko ñalawma foftere wonno ardiɓe yahuda en ɓe mbi cellinaɗo o hande ko ñalawma foftere a rokkaka wakkade leeso ma o jaabiɓe o wi cellinɗe ma wimi ko ƴettu leeso ma jaaha ɓe namnimo ɓe mbi holi biɗoma yo a ƴettu leeso ma jaaha kono cellinaaɗo o anndaano ko holi oon wonno ngati yeesu yehiino sabaabu nde diɗɗal gonɗo ngal e oon nokku ngal caggal ɗum yeesu tawimo e nder galle allah hee wiimo heɗo a sellii jooni woto bakkodin ko heddii heen ko woto ko ɓuri bonde heɓdema gorko o yehi habri ardiiɓe yahuda en ɓe ko yeesu sellinnoo ɗum ko ɗum waɗi ɓe goni e leptude mo kanko yeesu sabu o waɗno ɗum koye ñalamo foftere kono heɓɓiti o wiɓe babam woni koye gollade ha joni min ne gonmi koye gollade sababude ɗum ardiɓe yahuda en ɓe ɓeydi yiilade wardemo wona tan ko diwi sariya patuɗo e ñalamo foftere ko kono kadi ko sabu o wi allah ko bam makko omo fondina noon hoore makko e allah o wiiɓe e goonga e goonga moɗo wiya on ɓiɗɗo o alaa ko waawi waɗde kañum tan o waɗata tan koko o yii baaba o ina waɗa kala ko baaba o waɗi ɓiɗɗo o ne waɗat ɗum ngati baaba o ina horsini ɓiɗɗo o kadi ina holla ɗum kala ko waɗi ma o hollumo geɗe ɓurɗe mawnude e ɗeɗo mbele oɗon kaawe gati kono baaba o umminirta maayɓe rokka ɗumen ngurdam ni ko noon ɓiɗɗo o rokkirta ngurdam ɓe wela baaba o ñaawata hay gooto fawi ñaawoore fof ko e juuɗe ɓiɗɗo o mbele yimɓe fof ina teddina ɓiɗɗo o hono no teddiniri baaba o ni kala mo teddinaani ɓiɗɗo o teddinaani baaba nenɗo ɗum o e goonga e goonga moɗe wiya on kala nanɗo konngolam gonɗini nelɗomi o heɓi gurdam ha abada on fawetaake kuugal e wi e maayde fayi e gurdam e gonga e gonga moɗo wiya on waktu nana ara o yettima ni ɗo maayɓe nanata sawta ɓi allah o kadi nanɓe mo fof gurat hono no baaba o woodiri gurdam ni ko noon o rokkiri ɓiɗɗo o woodde gurdam kadi o rokki ɓiɗɗo o baawɗe ñaawde sabu ko ɓii neɗɗo woto ɗum fof haaw on ngati maa waktu arɗo wonɓe e janaale ɓe fof nanata sawta makko ngummo waɗɓe ko moƴƴi ɓe ngummitano nguurndam waɗɓe ko boni ɓe ngummitano kuugal hay huunde mi waawa waɗde miin tan ñaawiranmi kono allah wiiratami ni kadi ñaaworam ina feewi sabu mi yilaaki sago am njiilotoomi ko sago nelɗomi o so tawi ko min tan settanto hooram seedam faagam firtata hay huunde won goɗɗo cettantooɗomi kadi mboɗa anndi ko settoto e am ko ko goonga wonɓe nelɗon faade e yaaya te o settiima goonga o min noon wonaa neɗɗo settantoomi mbiirumi noon tan ko mbele oɗon dannde yaya ko lampa kuɓɓanoka ina yayno te on jaɓi sumbude annore makka e saha dabbo kono min moɗo jogi seedan faagu ɓurgu mawnude e ngu yaya waɗi ngu sabu golluɗe baaba o tottimi ɗe mbaɗanmi ɗe ceettoto ko baaba o nelimi kadi baaba nelɗomi o kañum e hoore mum seettanimami on meeɗa wona nande sawta makko wona yiide yeeso makko konngol makko alaa e mon ngati on gonɗinaani mo neli o oɗon uro bindi ɗi sabu cikkoton ko mon taw e majji ngurnam haa abada ko ɗiin bindi tigi ceettoto ko faate am ndeenne dey on jaɓaani arde am ngam heɓde ngurnam mi yiilaaki teddungal giwngal to yimɓe kono miɗa anndi on on ngalaa yidde allah e ɓerde mon ngarmi koye innde baabam o oh. kono on jaɓɓakimi ndeni dey so woodi garɗo e inde mum kañum tan on jaɓɓoto ɗum holino mbawi ton gonɗinde onon rokkodiroɓe teddugal ɓe jiilaki teddugal giwgal e allah goto o kono woto cikke ko min wullitto on e yeeso baba o wullitto on ko muusa mo pawɗon ɗamawo mon o sinno oɗon jaɓanno muusa on jaɓananomi minne ngati o windi koko fate am kono so tawi on gonɗinani haala makko holino gonɗinirton haala am